deseios Porque meu espírito Por cora te humildas canderas altivo Porque corazón Por cora non falas falares de amor Porque xa non bates Baixamos a música Eh, ¿A dónde nos vamos ahora? É ah. mellor que vai ser esa música. Bastante mellor. Bastante mellor. Escoita, fa, tivemos un problema eh, e, e seguimos ten, seguimos tendo un problema porque Sempre resulta que era esa a esa María do Inferno, no, do Ceo, pues sí, sí, sei que era, sei que era esa, si sí, mandounos un, un CD que, que acaba de publicar e por eso fixemos aí un boquiño. Me escoita, <laughs> eh, di, discúlpanos porque resulta que o, o CD que tiñamos que tiñamos bastantes veces ocupado e ademais eh, eh, eh sí. de traca a traco resulta que eh, nos estudios daqui e de, de, de, de Radio Montes extraviouse, extraviouse. Eh, Como? Non entendí. Que lle oh. pasou? Pois que se extraviou, que os nosos técnicos perderon. <laughs> Cambia de técnicos, se xa non se duvida. Eu teño o libro tranquilamente, eh, digo, bueno, nada, non iba Pero xa decir... non se duvida, eu se si teño un técnico que perde un disco, pois pues, elimino o técnico. Iba a decir un, un pecado, claro, pero... Técnico fora. e máis se o CD é meu. Iba a decir un pecado No, o libro non no, no, no perdín por eso No, pero se si perdeu o disco Pois pues, o técnico a paseo <laughs> bueno, Ou como mínimo que, que traiga Que traiga que, un o próximo día É que aquel aquel técnico que me parece a mí que desconfiamos que o perdeu precisamente non é dos que <laughs> sí. Cost, costanos moito falar con el non cho des... bueno, pois, pa, pa, pa que sepas Si o levou que pague os dereitos do autor, polo menos. <laughs> Oye, escoite, dicimoslle, tes que poñer isto, dice, se si non mo mandades con 4 horas de antelación, non o poño. Bueno, pois xa te digo, o que eu che dixen, cambio de técnico. Pois eso quixéramos. Exactamente, de, eso quixéramos. De, depende do Concello, non sei, bueno, é igual. Ves, vamos no, a pero, falar co... Bueno, con... pero pero podes, hai máis libros á venta, eh? Sí, eso sí, eso está encargado. Es. Eh, E se non traes o teu disco, de vez en cando, e entón. Eso está encargado. Paco, Eh, tivemos uns días de, de impás porque non eh, bueno, levounos moito tempo falar do, da festa do botillo que aquí están mm, do para, butelo. Do butelo, si. Sí. Aquí butelo? os os bercianos chaman a festa del botillo. Entonces Pero é noso, é noso da Fonsagrada, é butelo. Pero pero resulta que os bercianos pois agora tamén teñen bo, tamén teñen botillo. Entonces chamanlle festa. <laughs> Levando a 18 anos facendo ese, o 19 <laughs> fai facendo ese. Estelanizan todo, como claro, castelanizan. Claro. Eh, eh, pero eh, pero escoi. Sí, pero para facer a festa Pero fe, para facer a festa chaman os galegos que para to, que, que lle toquen a gaita. Eh, exactamente. Sí, sí, a gaita, a gaita xa tocan bastante. <laughs> bueno, pois pues este, eh, este, este ah, Paco, eu sei que che gusta a ti, sei que che gusta botelo. Ai, estás tú encargado de, man, de levar. Hombre, ¿no? claro. Estás tú encargado. Eh, tú busco o sitio onde nos lo van a cocer. Ah, Pero non apareciches por aquí, non? Ai, non, pero eu non, apare, non aparecín, pero quero aparecer. A Semana Santa me parece que está aí a pasar Hombre. Eh, uns días. A Semana Santa non toca butelo, toca toca marisco e peixe. Ah. Bueno, bueno, no, hai que... Il... que comer carne e pecado. Sí, oh, sí, sí. Sí, pero ele leva bula. Exactamente. Eu levo no. bula e ti tamén a tes. Como na miña casa, cando era pequeno, resulta que isto non é, non é mentira. Sí. Pois foi, pois, o sea, todos ti non podíamos comer carne ningún, pero meu pai sí porque era militar. Ah. Tócatelos. Pero, é verdade, eh? E non lle facía, non facía falta bula, non tiña que pagar os tres... Pe... Me parece que eran tres pesetas por o papeliño. Non tiña que pagar nada, estaba exento. ah, exactamente. É que tiña como dios. ainda hoxe os militares teñen moitísimos preventas. Sí. No, pero é certo, eh? Na, na, o que pasa que Pero además Miñanais seguío, eh? Sí. Xa Home, claro. Era rajatabla. Hombre, seguía As muller... A nos, non nos, as mulleres a nós non nos deixaba. As mulleres sempre... No, no, digo ah, que no. seguía na familia, que a nós non nos deixaba eh, comer Eh, Eu sempre comprobei que, as mulleres... Que meu un filete, o meu pai poñía un filete. Ah, as mulleres sempre foron máis tradicionais que, que os homes, precisamente, nese aspecto. Non, máis tradicionais non. Nese aspecto. Ela creía niso, creía niso, mm. entonces Ah, eh, claro. eh, a mí ibanse os ollos e claro, meu pai terminaba dando e comía primeiro, Bueno, era un home bom. Tú tranquilo, Paco. Era un home bom. Mira. No, pero eh, era verdad. O Sí, sí, verdad, sí, no, que, que eh, pa, verdad sí que era. Porque porque vecino. supoño que na, na, Ainda na, na religión católica, mío, sigue funcionando eso, sí. No, no, eh, como non a sigo... No, no, no me parece que, xa está, no. que agora xa non hai nin purgatorio, no, no, eso no. xa está... No, nin haberá xa isto. No, dixeron que o inferno estaba aquí, igual, na, no? aquí na terra, non debaixo da terra. Vale. Bueno. No, pero digo que ahora que non o sei, estou mm. preguntando. Sí, no, ahora de... mellor non hai non hai ni siquiera iso de non comer carne, non? No, no, no, no. no, no, no, no. Sí, no. no, no. Que non existe. No, no, no. Al menos por donde eu desto non lo que sabemos no, nosotros. Exactamente, por lo que sen eu do cura da parroquia dice, fai así, ve? En non, no, eu digo se... Eu eh, estou non preguntando, o sea, digo se a Igrexa suprimiu eso ou non. Ah, bueno, a Igrexa. Que non, que no o sei. A Igrexa non, non suprime Nosotros nada. tampouco sabemos, porque últimamente no. tam, te, temos mm, poucas visitas, precisamente. <laughs> <laughs> poucas visitas. Tú bueno. Mira, Paco, ti tranquilo. Sí. que ti comemos un butelo e despois outro día comemos un marisco. Ou oh, o carón de, do, de butelo, vale. depende de como vaya. Que, que... Tú vas vir en Semana Santa, dices. Sí. Sí. Xa logo chega. Sí. Por eso, por eso te estaba dicindo que él claro. está comprometido e, eh, seguro que vai a ir. Claro. Uh -huh. Home, él vai porque sabe o que voti, non ves porque No... Bueno, porque non me dan Pablo, permiso, tamén, é que eu teño viñeches eh, unha vez. Pero é que non me dan permiso para esta vez, para a Semana Santa. Pero digo que viñeches unha vez e pasáchelo ben e non volviches. <laughs> mm, eh que, que Armando ten mai, ten menos compromisos que a min. Eu, non sabes, eu estou casado claro, ainda. Sí, sí, son pretextos, sempre. Sí, e os demais, os demais estamos capados, non? <laughs> no, teño, teño outro mandamento que, que cumplir tamén. Bueno, vamos por... Un, un, un poder estar casado con el botelo. Claro. Está ben. Tamén, tamén. tamén. Veña, sí, Ve, cambia de que, tema que, te, que, que, que, que... No, no, nunca, estás... no, cambio de tema non, que eu cando te chamo a ti é para, para falar de poesía tamén e de, e, de, de, de creatividade. Ah, pero digo que, que, que ese este tema de que estar casado, eso que te estás metendo en camisa de once varas. No, no, no, <laughs> eso non é desculpa, eh? Eu levo 48 anos coa merma e, e sigo contento con ela. Eu non chego a a 48 horas coa mesma nunca. Sí, porque tú eres máis liberal que a min. Claro, claro. <laughs> Levo 40 anos unha cada 48 horas. <laughs> Pois máis que Julio Iglesias. Moi, eh, moi, moi, moi listo ou moi boas son esas que, que, que te acompañan. Bueno, somos listos e vos ambos. Claro, claro, así me gusta. Bueno, pois pues disfruta, que é o que, que é máis importante. Que eu quería <laughs> falar da túa creatividade. El que eh, eh, quero Eu quería falar, quería que... falar que creo que é un bom momento que non sei se sabedes que falleceu Moncho ah. de Fusion os Ventos. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Un dos fundadores de Fusion. Mm. Sí. E que e que era un grande, un grande, sí, sí hombre un dos fundadores mm. e eh, falleceu ademais asesinado en cuestión dun mes Patapumba Vaya, Vaya oh, por Dios una, una, una sí, sí. Bueno. E quería, bueno, decir que o día 14 de marzo hai en Santiago pues, pois, a conmemoración do cumple 50 anos 50 anos de Fuxan, sí. entonces en Santiago día 14 hai, pero bueno, son vivo eh, aquí, pero non sei, supoño que vos pasarán algún Al, algún, sí, algunha cousa nos chegará xa, xa, Primeiro nos falaron da presentación que fixeron en Lugo No, no cárcere Sí, sí, eh. sí nada, no cárcere, pero había moi pouco aforo mm, eh, en Santiago sí. tamén creo que non hai moito aforo eu, eh, bueno, teño invitación, obviamente vou ir, mm. pero mm. porque teño, teño invitación pues, pero, vas a disfrutar, porque bueno, Fusion mm, mm, me parece que marcaron un hito na, na, na comunicación na música e, e na forma de entender pois unha especie de protesta, entre comillas, naquel sí, momento, non? Comentou, sí, Hombre, si me parece, eu estaba, eu estaba ali nesa época e... Sí eh, me parece marcar unha unha forma, un, bueno, hoxe en día vese algo moi superado, pero daquela pois foi toda unha innovación, musicalmente non eran sí. nada do outro mundo, sí. tiñan unhas voces moi ben. Sí ben, eh, bueno... Sí, sí, nos, nos cando os trouxemos aquí a Barcelona casi nos proíben poder, eh, facer, ah, sí. facer o concerto, que querían saber cuáles eran as letras, que querían saber, non sei, bueno, sí, to, bueno, pues costou nos traballo. Eso, no, que... eu teño as letras, de, eu cantei con el, sen, con Galicia Cantonena, todo eso. Anda, eh, moi ben. Eh, sí, eh, pues non sabía. Teño aí as letras, sí, home, pues teño aí Teño pois. aí as letras hombre, sabes que a canto teño un disco aí grabado, Xa o sei, xa o sei, pero que non sabía de, de, da túa participación con Fuxan, nada máis, non? Sí, máis, sí, sí, sí. Pois, pois non era boa, é eh, un prazer, eh, é unha honra para nosotros saber que un membro do, do de Fuxan pois eh, que eh, é un grande amigo noso, é colaborador. Claro, claro que sí. Pois cando cando iso o, as, as letras tiñan que pasar todas polo gobernador civil eh, Ui, todo. un cuño oh. un cuño de bomba bomba aí de, sí. de negado, aprobado, etc, etc Sí, sí, non, non so aquí eh, digo que eu participei parece na... Que, parece que a, parece que a prehistoria Sí, eu sí, participei hay... naquel momento colaborando con, con eles e intentando pro, ajudando a programar precisamente a intervención do, de Fusión aquí no, no, no Palacio de Congreso aquí de, de, eh, eh, eh bueno, a Barra atado, non había non había entradas, eh, acabáronse as entradas para poder participar con eles e tivemos dificultades co goberno civil porque non nos Hombre. Ah, na, na, non nos de, querían deixar. Eran, eran, eran <laughs> letras que se escritas eran todas moi inocentes. Claro, si sí. Nada. Aparte dos poemas clásicos o mellor de pues, pois, Celso Emilio, que había algún sí, de Manuel sí, María sí, sí, e eh, cousas desas que era sí, pues, pois, mira do, o do Aradiño, sí, sí, de sí. nada que non tiña. E a sementar sementarei, bueno, o que sei, o que sei sí, bueno, que non eran que non había letras moi comprometidas. Claro, non. Había haber alguna nada. Pero nada. Eh, pero convocaban a moitísima xente e a partir de a parte sí, de que porque era porque era un novo xeito, era claro. foi o primeiro grupo que se fundou así, bueno, ben, sí, sí. sí ben. Sí, ben. Bueno, pois unha mágoa. Bueno, pois iso só quería dicir eso pues, pois, que, que, que... Unha mágoa e o noso pues... Pois. aprezo a toda a familia que, que sí, a carón de, de, de Moncho, a verdade que sí. Porque, mira, foxan sí. os ventos, foi un antes e un despois. Da música, sí. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, noutra cousa que te preguntaba ou que, que eh, intentaba preguntarche, como van eses haikus? Os haikus están feitos, falta que o editor os lance dunha vez. Ah. Vale. Está na editorial, cos ilustracións, con todo. E eh, que, que eh, en Chilú, pero, que ilustrache a mesma moza que, que, que nos dixeches aquela sí, que... Sí, sí, a que falastes con ela, me dixo sí, que sí, encantada sí. con vos. E, eh, sí. e, nos, nos con ela, que, que además é un... un, un, un, un muller encantadora. Extra, extraordinaria. Sí, sí. De verdade que... Pero además moi dulce, moi dulce, moi tenriña, moi, moi ben, moi ben. Sí, sí, ten un, ten un estudio... Que, eh, a, aparte que é unha gran artista. Eh, pa eso sí. che de, quería decir que ten un estudio especializado, está especializada en, en comunicación e, eh, bueno, creatividade enorme, sí, sí. Muy eh, por aí por Barcelona fixo cousas, sí. Mm, sí, sí, ben nos dixo que pidera, sí. Bueno, pois pues é, é a ilustradora de dos haikus, é ilustradora de un, outro libro que sacar que se titula Postdata, eu quérote. Ah, No, postdata, uh -huh. quérote, sin eu que vai sair pronto tamén. Yo, yo haiku ten un nome. Yo haiku tamén ten, ten título. Os haikus ten, o haikus ten título, <laughs> pero non me acordo. Vale. <laughs> Además, debe, debe ser moi bon ou debe ser debe ser extraordinario porque no, si non te acordas. Saiume, saiume, así aquel día de repente eh porque además é unha anécdota curiosa porque iba a poñer eh, non sei se son cento pico jeicos non sei, 140 uh -huh. jeicos punto e dixeron, non, men, non, poño un título que a xente non saiba o que hai dentro porque o teña que mirar ah. Uh bueno, vale, vale entonces puxen un título pois, pues, pois pues, como puxen o da, o da rosas envainadas o de, o de despois da da bueno, da, da COVID esta, uh -huh. da mierda esta é, é, un, é un é un, un libro da pandemia uh -huh. e puxenlle rosas bañada sí, ¿no? Ah, sí, sí, sí. e este, pois pues, non me acordo e este outro postdata querote, eso vai dedicado sí. ou non? eso vai dedicado, sí uh -huh. da. pero non se sabe quen xa, xa, xa sabes xa, que un poeta xa, escribe e sempre dice Dios, todos estes poemas de amor que escribes sí, sí, e tal, sí, sí, e a persoa que lle escribes sí, sí, Xa me dou conta, xa me dou conta. Si antes No, non escribes, non escribes a ninguén, escribes de sí, a unha das a, a unha das o que vi, No, no a ninguén. A unha das 48 esas que <laughs> no, 48 48 son moitas máis pero bueno o, <laughs> Vale, vale. Escribes un poco que le has vivido, que no claro, vivir, que viviches, o pues- que vas a vivir o pensas que vas a vivir, o que vives no momento. O poeta será o que sea Pessoa, no es un gran mentireiro. Fingidor. <laughs> fingidor, no, fingidor, claro. Sí, sí. Eh, decía un gran fingidor, finge, finge tanto que ata, finge tanto sí, que, atador. Ahí no me acuerdo cómo es exactamente. Bueno, eh, eh, extraordinario. Igual que a ti, que corcho, me cago en <laughs> que perfecto. me digo, Sí, bueno, tamén hai outros mentireiros. Sabes eh, sabes sabes perfectamente quen son. Bueno, nós somos finxidores, non Bueno, finxís bastante, sí, pero sí. mentireiros hai hai nos tamén, eh, que son os carteiros. <laughs> Ah, mentireiros hai nos ali na Moncloa e eh, por aí. <laughs> bueno, aí xa, eu, eu aí xa non me quero nin meter porque me matan. Uh mm-hmm. -huh. E no Congreso, en o Senado, en os uh, nos Concellos, e por aí. Eses... Hai mentireiros a parar un tren. Sí, sí. Pero que mintan, home, mentre haxa parvos que os voten. Eh, que mintan. Naide lles proíbe mentir. <laughs> Non? Hasta, eh, encima teñen bula tamén. <laughs> eso sí que teñen bula. É sí, sí. Como é iso que cometen un delito pero non se poden xulgar ou non sí. sei que? Sí, boa. Algo así, non? Sí, algo parecido. Algo parecido, como o rei, por exemplo. Sí. Un ladrón, sí, sí. pero pode estar... Lembrei-me, ah, ah, lembreime, lembreime da, do, do que nos decías tú, de, o fingidor eh, finge que o ador eh, é, a, é a dor que debera sinte. Sí, sí, sí. Sí, finxa tanto que ata a dor é a dor que debera sente. Sí, sí. Algo así, algo así, sí. sí, sí. Bueno, por certo, no, verso... que, que te agradece moitísimo que, que, que sempre que te chamamos estás atento a nosa parte a, a nosa chamada e No, hai problema, xa sabedes, eu feliz. Eu e quero, quero ser o máis antigo e sigo sendo e vou non seguir sendo. Claro que sí. Claro, que, sí. é que continúe moitísimo tempo, da verdade. Que, iso é, que, iso é, iso Que, que agradecemos moitísimo e eh, despedimos despedimoste ata a vindeira semana a ver se somos capaces. Cando vos escoitedes a radio desde, desde un sofá así todo e que xa non, non podedes co, co <laughs> nada, vadesme seguir, vadesme seguir escoitando. Claro. E aparte de seguir escoitando, eso queda para a historia porque nos colgámoslo sempre no noso blog e aí queda para que eh. todos os oitos poidan seguir escoitando escoitando a túa agradable voz. Unha aperta grande, pues o próximo, Paco. O próximo, outra grande tamén, pero o próximo sábado, cando conectedes comigo, que esteña sonando un, un, un tema do meu disco. A ver, Eso intentaremos, ah, ese, intentaremos. Ese é o reto, ese é o reto, a ver. A ver eso intentamos, eso intentaremos. Moitísimas grazas. Veña. Estado... Eh, gracias Paco, a vos. un... Cuando eso xa te chamarei, eh, eh? Xa falaremos. Sí, xa sabes que sí, non hai ningún problema. O teléfono está sempre aberto. Moitísimas De acordo. Gracias, veña. Veña, aperta. Unha aperta, Paco. Veña, boa tarde. Igualmente. Igualmente.